hijrat makoni islom yurtida yig'ilduq dunyo mujohidlari allohning rizosi shahidlik ishqi dillarda baayni gulxonning o'zi hijrat makoni islom yurtida yig'ilduq dunyo mujohidlari Allohning rizosi shahidlik ishqi dillarda baayni gulxonning o'zi dillarda baayni gulxonning o'zi shahodat aytimiz faqat bir Alloh Muhammad Abdulloh va Rasululloh shahodat aytimiz faqat bir Alloh Muhammad Abdulloh va Rasululloh jihodda bo'limiz va ayni qoplon bo'lg'och biz qudratlik olloh askari qo'llarda avtomat tillarda takbir islomga bosh egar kuffarlar eli jihodda bo'limiz va ayni qoplon bo'lg'och biz qudratlik olloh askari qo'llarda obtomat tillarda tekbir. islomga bosh egar kuffarlar ili. islomga bosh egar kuffarlar ili. shahodat aytimiz faqat bir Alloh Muhammed Abdullah ve Resulullah Şehadet eğitimiz fakat bir Allah Muhammed Abdullah ve Resulullah Şehadet eğitimiz fakat bir Allah Muhammed Abdullah ve Resulullah Şehadet eğitimiz fakat bir Allah Muhammed Abdullah ve Resulullah محمد عبد الله ورسول الله